Kartą Petras ir Jonas ėjo į devintosios valandos pamaldas šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jis kasdien būdavo sodinamas prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras įdėmiai pažvelgęs į jį, drauge su juo nutarė. Pažiūrėk į mudu. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias, bet Petras prabilo, sidabrų nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos bematant sustiprėjo. Jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Draugė su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats luošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie šventyklos gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebę ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę. Kadangi jis laikėsi Petro ir Jono, prie jų į vadinamąją Saliamono stoginę apimti nuostabos susibėgo visi žmonės. Tai matydamas Petras kreipėsi į minę. Izraelitai, ko stebitės įvykiu ir ko taip žiūrite į mūdų tarsi mes savo gale ar savo maldingumu būtume pastatę jį ant kojų. Abromo Dievas, Izaoko Dievas, Jokūbo Dievas. Mūsų protėvių Dievas pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte pilotui, kai tas buvo benusprendžęs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kurėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių ir mes esame to liudytojai. Jėzaus vardas, dėliai tikėjimo jo vardu, tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akise. O dabar, broliai, žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinojimo, kaip ir jūsų vadai, Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent kad jo mesijas kentėsias. Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmis, kad nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtą į mesiją Jėzų. Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo metų. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Antai Mozė yra pasakęs, viešpats jūsų Dievas iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išdildytas iš savo tautos. Ir visi pranašai, kurie tik bylojo, nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui, tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausia jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą atitraukdamas kiekvieną nuo jo nusikaltimų